Si, quieren ganar, bueno, apuestan en mí. Que a mí no me difaman si estoy demasiado clean. están hablando a mis pibas, unos pares que hacen Que quieren pegar canciones y no pegan ni un reel. Yo que yo cambio de rubro, sería más dinámico. Me molesta que lo mío sea orgánico y que yo no viralice nada, ni siendo dramático. A lo mío le cae mal, a los tuyos les soy simpático. Este beat me provoca, se me pega en TikTok y no soy TikTok. Que los argentinos al trap lo sacamos a flote. Les digo a mis compas que se enfoquen y que ya no caminemos y no pongamos al trote. ¿Qué esperan? El reloj gira y las agujas no frenan. Y yo que tengo un par de metas por cumplir y todas de ellas me los reales me escuchan y disfrutan mis detalles. Vos le cantas canciones y quieren que te calle. Yo soy XL y no porque no me da el talle. Pasa que solo hago temas para que suenen en la calle. Estoy en esa. Del pastel la cereza estoy buscando todos los días. Ponen comida en la mesa. Con mi homie ya nos montamos la empresa. Pasa que somos empresarios, mami, por naturaleza. Los míos me apoyan. Estoy haciendo lo fino. Me miro al espejo, mmm, divino. Estoy fumándolo en la alfombra, aladino. Leyendo el futuro, adivino. Hacemos peli, Tarantino, las mesas chicas como las del padrino. Si me invitan tarde, entonces no voy. Y después están diciendo el Mati no vino. Vino, vino. Que este beat me provoque, se me pega en TikTok y no soy TikTok. Que los argentinos al trap Lo sacamos a flote. Les digo a mis compas que se enfoquen y que ya no caminemos y no pongamos al trote. ¿Qué esperan? El reloj gira y las agujas no frenan. Y yo que tengo un par de metas por cumplir y todas de ellas me anhelan. ¿ah? Solo estoy buscando mamones de la que puedo contar. La mano me pica, me va a llegar un auto por ganas josear y después lo revendí pa' casi duplicar. Los pibes acá josean, no nos comemos el flat de la jodas, de la fama, de la money malgastar. Antes de hablar, prendan la boca a cerrar, que el muere por la boca y muchos solo viven por saber callar.